Madalas ang pumapasok sa ating text ay Matthew 28. Pamilyar naman po tayo sa Matthew 28, 18 to 20. Sino dito madalas niya naririnig to pagdating ng discipleship? Ayun. Ah. Kaya ito rin passage ang ibibigay ko sa inyo. Eh narinig na rin ng ating kapatid, siya na lang ang mag-preach dito. <laughs> kahit na pag-aralan ko to, kahit reviewin ko to, ang dami pa rin ako natutunan sa passage na ito. Kaya maganda siyang passage para to refresh your what you learned from this passage at lalo natin siyang mapalawak at higit sa lahat ma-apply natin sa ating church, sa ating organization. Kaya basahin ko lang po sa inyo yung 18 to 20. Yan ang pagkakaiba ngayon ng mga kabataan at ng adults. Yung mga adults may mga salamin na eh, no? <laughs> Sabi po dito, or 18 to 20. And Jesus came up and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Katulad sinabi ko, ito ay familiar passage, pero marami tayong matutunan dito. Kaya, nais ko na tayo ay makinig. Pwede rin kayo magtanong kung meron kayong question. At ang title nito nakalagay po sa harapan natin ay The Master's Plan. Pag sinabi nating master's plan, familiar tayo sa master plan. Pag sinabing master plan, hindi mo siya pwedeng baguhin. Pag binago mo siya, maapektuhan yung gagawin mo, yung project mo. Yung ating gobyerno, meron silang master plan. Pag yun ay binago, masisira. Katulad ng DP, DPWS, yung kanilang master plan tungkol sa, sa flood, meron silang old master plan pero sinira. Kaya pala nababarahan yung mga subdivision, hinarang nila yung mga ilog, pinaliit nila, pero sa master plan hindi dapat tayuan ng mga subdivisions, yung mga daluyan ng mga ilog patungo sa dagat. Kaya isa, isa daw cause na nagbabaha tayo dahil nga Binago nila yung master plan. Nasira. Ganyan din po sa church, meron tayong master's plan na mula sa Panginoon. Pag ito'y binago natin, ay hindi matutuwa ang Panginoon pagkat walang plan B ang Panginoon pagdating sa gawain ng Panginoon. Isa lang, discipleship. Okay? Sabi ni Benjamin Franklin, Tell me and I forget. Teach me and I remember. Embold me and I learn. Si Benjamin Franklin, di niya alam ang discipleship, pero kahit paano yun, sinabi niya ay parang discipleship na rin, no? Tell me and I forget, teach me and I remember, embolden me and I learn. Tignan po natin yung unang puntos na ating pag-usapan. Pag-usapan natin yung meaning ng discipleship para hindi tayo malito. Sabi diyan, ito lang yung sabi niya, discipleship is a relationship between a teacher, discipler, and student, disciple. Many churches and Christian groups around the world do elements of discipleship but rarely engage in holistic discipleship as modeled by Christ. Pag sinabing holistic, complete. Hindi ka lang mamimili ng isang area o dalawang area, kundi dapat lahat ng area ng kanyang buhay ay matutunan niya relating to and concerned with complete systems rather than with the an analysis of, treatment of, or dissection into parts. Pangalawa, yung relationship sa discipleship mahalaga. Nabanggit kanina yung discipler and disciple. Pero bago tayo magpatuloy, sino po dito nagdi-disciple? Yung patuloy na nagdi-disciple. Sino dito ang nagpapa-disciple? Maraming wala pa, no? Kaya yung mga discipler, ay puntahan yung mga na gusto magpa-disciple. Okay? Importante yon. May nagdi-disciple, may patuloy na nagpapa-disciple. Sa next, yung next point po natin, dapat malaman natin yung master of discipleship. No other than the Lord Jesus Christ. And Jesus came and said to them, All authority is in heaven and on earth has been given to me. Siya yung master of discipleship. Siya yung nakakalam nito, na siya yung founder, siya yung source ng discipleship. Kaya importante, dapat tayo magpasakop sa Kanya pagkat all authority has been given to Him sa kanyang leadership, sa kanyang lordship, importante po yung sa isang disciple o discipler kung sino yung kanyang pakikinggan, sino yung kanyang gagayahin. At kanino siya magpapasakop. At ang founder ng discipleship o yung master ng discipleship, si Jesus Christ. Jesus came, Jesus came and said to them, All authority in heaven, on earth, has been given to me. Kahit sa Matthew 16 verse 18, I will build my church. Paano? Through discipleship. Tungkulin lang natin to submit, not to change His plan. Mas maganda yung master's plan, yung plano ng Panginoon kaysa plano natin. Pag binago natin yung plano niya, delikado po yon. Hindi na siya yung nasa authority. Tayo na yung nasa authority. Kaya yung may authority ng discipleship, yung master ng discipleship si Jesus Christ. Pag binuksan natin yung mga talata niyan, siya yung head of the church, head of the church. Not we pastors, kundi si Jesus Christ yung head of the church. Hindi tayo katulad ni Hibuloy, siya yung head of the church nila. Hindi tayo katulad ng Pope, siya yung head of the church. Pero tayo naniniwala si Jesus Christ yung head of the church. Then the mission of discipleship. Ito parang lecture lang naman to eh. Hindi man to sermon. Para magkaroon kayo idea kung ano, overview ng discipleship, para hindi tayo malito kung ano gagawin natin. Bakit natin ito ginagawa? Di ba? Go make disciples. Yan ang pinaka-mission ng discipleship. Ang target lang po natin to make disciples. Ibig sabihin ng disciples, followers, student. Isang estudyante na nais niyong katuruan ng iba, ng kanyang master. Okay, yung katuruan ni Jesus yung nais niya. Follower, disciple of Christ, follower of Christ, student of Christ. Yan po ay utos ng Panginoon sa atin. Yan, yan yung pinaka-mission natin mga Kristiyano at hindi lang ng church to make disciples. Ang tanong ngayon, anong klaseng disciple ang ipoproduce natin? Pag gumawa ka ng banana cake, ang pinaka-ingredient niyan, banana. Malabo naman gumawa ka ng banana, kamote yung nilagay mo, ay hindi na banana cake yun, kamote cake na yon. May mga ingredients na dapat mong gawin para yung yung goal mo, yung purpose mo to make disciple ay talagang makita na, ay salamat sa Panginoon, talagang disciple na to. Follower of Christ. Yung kanyang commitment lumalalim sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Sa Luke chapter 14, 26 to 30 and verse 33, kung may Bible kayo, mabigat ang sinabi ni Jesus Christ. Ano nakalagay diyan? If you love your family more than me, more than yourself, more than your father, your children, you cannot be my disciple. Kaya commitment eh. Ang, ang nice mong i-produce sa kanya, yung commitment eh. Na hindi niya iiwan si Jesus. Si Jesus, hindi, siya, hindi, hindi tayo iniwan niya, iniiwanan ni Jesus, pero nais nice ng Panginoon sa kanyang mga disciples, yung commitment lumalim. Minsan bumabagsak tayong krisyano pero bumabahon ka pa rin. Mas priority mo ang Panginoong Yesus. Not your job, but Jesus Christ. Mabigat yung sinabi ni Jesus Christ. Yung term nga ginamit niya, if you will not hate your parents, you cannot be my disciple. Tapos sa John chapter 6, 66 to 71, naalala niyo yun? Ang daming disciples ni Jesus Christ, pero yung commitment napakababaw. Ano nangyari? Sila'y nag-atrasan, nag-alisan. Nag-alisan. Hindi ako magtataka, balang araw, ang iba sa inyo, atrasan na pagdating sa discipleship. Hindi, nagtataka, hindi tayo dapat magtaka diyan pagkat nung panahon ni Jesus Christ, ang daming followers ni Jesus Christ, maraming disciples, pero umalis. At hinarap niya yung labindalawa. Sabi niya, kayo, alis din kayo? Ano sabi ni Peter? Hindi po. Pagkat ikaw, yung, ikaw lamang yung may salita ng buhay. Kaya yung tunay na disciple ng Panginoon, ituturo mo sa kanya paano mahalin ang salita ng Panginoon. Magugustuhan niya yung salita ng Panginoon. Pag ikay naging tunay na Kristiyano, you will love the Word of God. Pagkat yung salita ni Jesus, salita ng buhay. Pero kung devotion pa lang, kinatamad ka na, wala na. Tapos na yung discipleship mo. Dapat ipoproduce mo sa kanya yung tinatawag natin quiet time or Bible reading binibigyan niya ng priority yan pagkat yan ay salita ng buhay. Then, sa John chapter 8 verse 32 na sinabi doon, Continue in my word. You are my disciple indeed. Kaya yung disciple ni Jesus Christ, nagpapatuloy sa salita ng Panginoon. Nagpapatuloy. Balang araw, maraming Christians na nag-claim sila yung disciple ng Panginoon. Pero sabi ng Bible, they will depart from the faith. Alam nyo ba ang Iglesia ni Cristo, yung founder nila, umati niya sa Christian Church. Pero nag-depart siya sa faith. Marami ngayon nag-claim ng Christian, pero malalayo yung katuruan eh. Malayo yung kanilang panampalataya. Maraming, alam niyo, maraming mga Christians bumibilib kay Joel Austin, naglalike kay Joel Austin, naglalike kay Joseph Prince. Sino yung mga taong ito nagtuturo ng mali? Kaya kung yung member mo, hindi mo siya madidisciple, hindi mo siya matuturuan, nakakaakit yung mga taong ito. Magagandang lalaki, malaki yung church, magaling magsalita. Pag ah, hindi siya naturuan ng discipleship, maglalike siya sa mga taong ito. Sa John chapter 13, ano pa yung another mark of, the, of a disciple? Love one another as I, as I, I, I love you. Diba? Mahalin mo yung mga kapatira mo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi mo lang mamahalin yung mga kapwa mo krisyano na yung gagamitin mo yung pag-ibig mo, kundi yung pag-ibig ng Panginoong Isus. Mabigat yon. Alam niyo yung pag-ibig ng Panginoong Isus? He's willing to sacrifice His life for His friends, sabi nga. Kaya yung discipleship, pag pinag-usapan natin, malawak yan. Hindi lang commitment, kundi sacrifice, dapat alam mo. John 15.8, bear much fruit. Kailangan lumalago yung Krisyanong ito. Pag lumalago yan, yan ang aking disciple. Kaya pag hindi tayo lumalago, pagagalitan tayo ng Panginoong Isus sa ating Christian life. Yan yung mga talata ito yung gusto kong product eh. Ito yung gusto kong product. Alam niyo yung commitment, alam niyo yung salitang continue, alam niyo yung salitang remain, alam niyo yung bear much fruit, alam niyo yun eh. Alam niyo yung to obey, to submit to His Master. Yan yung product na nais mo. Pag sinabi natin disciple, disciple. Yan ang mission ng church. Then next, alam mo, mahaba-haba to. Ito sabi ni John MacArthur, Disciples are people who believe, those whose, whose faith motivates them to what? To obey all Jesus commanded. All Jesus commanded. Nalala ko tuloy isang binata, inuubos siya. At meron siyang kaibigan na nag-recommend sa kanya ng gamot, bumili ka ng syrup. Bumili ka ng syrup. Inumin mo yan 3 times a day. Isang spoon, 3 times a day. Inumpisa niya sa hapon, sa gabi, nakalawa, nakadalawa na siya. Sa umaga, nung magtitake na siya ng pangatlo, nakalagay doon sa instruction, shake well before using it. Okay? Kaya iniisip niya ngayon, baka hindi naka-effect yung kanyang ininom. Kaya nung umaga niyon, bago niya I-take yung pangatlo, sinik niya muna yung kanyang sarili para mag-effect yung gamot na kanyang tinate. Minsan may mga ganyan tayo mga Kristiyano na kung saan ay pinapasok natin isang bagay na hindi pinag-aralan. Dapat pag-aralan, pag-aralin natin, pag-aralan natin. Pag pinasok mo yung discipleship, maganda po yan. Pag-aralan mo. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi mo pinag-aralan. Huwag kang lalapit sa isang tao na hindi doktor at magtatanong ka kung paano gumaling. Huwag kang lalapit sa mekaniko. Huwag kang lalapit sa tubero. Pag may sakit ka, sa doktor ka lalapit. Kung sira yung sasakyan mo, hindi ka pwede lumapit sa tubero. O sa doktor, o sa lawyer. Saan ka lalapit? Sa mekaniko. Kung nasira naman yung gripo mo, hindi ka pwede lumapit sa doktor. Maliba lang kung tubero din yung doktor na yon o yung mekaniko, lalapit ka sa tubero. Ang discipleship po ay, mamaya makikita natin, dapat ang umahawag nito ay trained people. Simple lang naman mission ng church eh. You know, the mission of the church is to make disciples through evangelizing the lost and equipping the Lord's people. Yan ang nakalagay sa Bible. Then, the motive of discipleship. Madalas ito ginagamit na baptizing them in the name of the Father and of the Son, na kung saan yun ang formula. Pero hindi naman formula yan eh. Yan ay pinapakita mo na yung disciple na ito, kailangan niya magpabaptize kasi kailangan niya sumunod. Yan ang isa sa mga makikita mo sa isang tunay na disciple. Alam niya kung paano sumunod at magpapabaptize yan. Pag yan, pag yan ay nasira ng gospel, naunawa niya yung gospel, ang next step niyan, magpapabaptize yan. Ako po yung nabaptize 1984, October 22. Walo kami. Panahon ni Pastor Ray Ordonia. Then pagdating ng second Sunday, second lesson namin, nawala na yung tatlo, lima na lang. Third lesson, next Sunday, tatlo na lang. Fourth lesson, ako na lang. <laughs> Naubos. Pero matyaga si Pastor Ray, tinapos namin yung lesson, hanggang mabaptize ako sa Manila Baptist Church. Kasama sa discipleship yun eh. Yun ay pagpapakita ng iyong commitment sa Panginoon. Pag ikay na-save, ang next na move mo, sumunod. Magpabautismo. Pero dito, gagawin ko siyang motive. Motive. Gagawin natin yung discipleship kasi yung baptism, kasama siya sa discipleship eh. Huwag mo sabihin, disciple ka, hindi ka baptized. Di ba? Lalo kung baptist ka, kasi salitang baptist, kailangan baptize yun eh. <laughs> Di ba? Ay, mabaptist. Baptize ka ba? Hindi. Ay, malabo yun. Kaya pag naging member ka ng Manila Baptist Church, kailangan mong magpalubog para maging baptist. Gamitin natin ang motive. Ginagawa natin ang discipleship hindi sa pangalan ng ating church. Ginagawa natin discipleship hindi sa pangalan ng ating mga leaders. We are doing discipleship in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In their authority, in their names. Kung may maluluwalhati dito sila, the Trinity. Ito yung union na naranasan natin. Yes, si Jesus Christ may authority, nabanggit niya kanina. Pero ito, authority rin to in the name of the Father, and of the Son, yan ay union na kung saan yung isang tunay na Krisyano, meron siyang relationship with the Trinity. Di ba? Kasama mo yung Ama, yung Anak, ang Holy Spirit. Pagkat sa Book of Acts, eh, nagbabaptize sila, nagbabaptize sila in the name of Jesus lang nga. Eh. In the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ. Okay. Inyo magandang motibo eh. Na kung saan sa discipleship, you are doing this in their name. Di ba namomotivate ka na kung saan ginagawa mo to para sa Panginoon? Para sa kanilang kalakasan, sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang lakas. Naunawa niyo po ba? <laughs> okay lang, okay lang. Then the method of discipleship. Teaching. Meron dyan, going, baptizing, teaching. Pero mag-concentrate tayo sa teaching. Pamilya na tayo sa going. Kailangan natin mag-share ng gospel magbaptize yung mga naligtas. Pero humihinto yung gawain ng discipleship kadalasan dito eh. Sa teaching eh. Ito'y tutok na teaching. Meron kang sinusundan, walang katapusang pagtuturo to. Kaya commitment. Mamaya makikita nyo kung bakit walang katapusan. Teaching. The method of discipleship, teaching. Bakit hindi singing? Bakit hindi praying? Bakit teaching? Kasi yung praying and singing, under pa rin sila ng teaching. Di ba? Bago mo, bago mo, bago sila manalangin, kailang alam nila kung paano manalangin. Alam nyo ba, yung unang request ng mga disciples tungkol sa panalangin? Nababanggit nyo ba yan na kung saan ay eh, hindi nga pagkain, hindi nga ano, ang unang lang request eh, Lord, teach us to pray. Marami nagpipray na mali. Kailangan yung prayer mo base sa salita ng Panginoon, sa katuruan ni Jesus. Kaya yung prayer, under pa rin siya ng teaching eh. Pati sa choir. Alam niyo ba yan? Teaching pa rin. Tungkulin ni Pastor Sample, Paul, turuan niya yung kanyang mga members, ano yung tamang nota, ano yung tamang pitch, ano yung bass, soprano, alto, teaching pa rin. Pag naturuan niya, pakantay mo ang ganda. Kasi naturuan sila eh. Kaya, Mataas yung tungkulin ng teaching sa loob ng gawa ng Panginoon, especially sa discipleship. Teaching. Ay yung mga verses na tungkol sa teaching. Sa Acts chapter 2 verse 42, naalala niyo yun? They continued ano, in apostles teaching. Tapos sumunod, fellowship, breaking of bread, prayer. Nangibabaw yung teaching eh. Alam niyo maganda yung fellowship kung ayon sa salita ng Panginoon kung base sa salita ng Panginoon. Kasi maraming fellowship ngayon na hindi talaga fellowship. Ah. After ng fellowship, mamaya mamaya nag-aaway na. Hindi rin tama. Kaya importante yung teaching. Yung salitang teaching, ito yung na kung saan ay may schedule ka, meron kang araw, meron kayong pinag-usapan, at meron kayong lesson na sinusundan. At meron kayo natatapos. Hindi ko alam hanggang saan matatapos. Pero kung ang discipleship mo ay good for 3 months lang, then tapos na yung discipleship mo, hindi tama yun. Eh. O kaya umating ka lang ng seminar about discipleship, na disciple ka ng dire. Tuloy-tuloy yan eh. Parang relationship niya ng parents at ng anak niya. Yung dinidisciple niya, maging anak niya yon at siya yung parents, hanggang nakikita mo yung batang yon yung kapatid mong iyon, patuloy pa rin ang discipleship niyo. Through your life and through your lives. Importante example eh, pati yung tinuturo mo. Teaching. Yan ang ibig sabihin. Ayan yung, yung term ng education eh. Meron silang preschool, meron silang elementary, high school. May program sila, may K-12 pa nga eh. Kung pinapalakas nila yung, kalang, yung ating education, nawa sa loob ng church, palakasin yung education eh. Ah. Nakita nila, kailangan pang dadagan ng, K, ng K-12. Dapat ganyan din po tayo. At least may Sunday school tayo. At marami pa. Yung pulpit ay isang way din niya ng hindi lang preaching kundi teaching. Uh, bigyan ko kayo ng isang verse ah. Tingnan niyo isang verse dito. Kailan ko dapat turuan ang isang tao pagdating sa discipleship. Tingnan niyo sa ano, 2 Timothy, tinin, next na point natin. Si Eunice, kailan niya inumpisahan ang pagtuturo sa kanyang anak? And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Nanay lang ako eh, tatay lang ako. Madidisciple ko ba yung mga anak ko? Yes! Dapat doon nga nag-uumpisa eh, sa family. Ayun yung pangako ng mga kingsmen, no? Oh. Unahin nila yung kailang family. Di ba? Mabigat yun. Pero madali lang yan through the help of Christ, through the help of the Holy Spirit. From childhood, kaya nung, state, nung dumating ng hinug na si Timothy, siniran siya ni Pablo, madali sa kanyang maligtas. Pagkat alam niya yung gospel eh, kailangan lang merong right man, at ang right man na yon si Paul at naging anak niya si Timothy, son in faith. Meron, meron na ba kayo dito naging nasyera ng gospel at naligtas? Nasaan na sila? <laughs> Salamat sa Panginoon. Yung, sa akin naman, eh, iba, yung una kong, una ko talagang ano, sinira ng gospel si Pastor Buboy. Salamat at nag, naging pastor din. Si Pastor Gary naman sa Student Center, no Bible, no, no play. Doon, na-share siya ng gospel doon. Kaya, masarap ang discipleship. Konting tiis lang, konting tiyaga, makikita mo rin yung bunga eh. Hindi siya paraan para dumami agad eh. Hindi siya paraan, makikita mo unti-unti. Pero yung bunga mo, talagang hindi hinig sa pilit. Makikita mo yung commitment nila lumalalim, lumalalim at lumalalim. Dapat ngayon, sa mga husbands dito, yung wife nila, din-disciple nila. Delikado pag yung wife ninyo, siya mag-disciple sa inyo. <laughs> Oo, delikado yun. Dapat tayo ang nagdi-disciple sa ating mga asawa. Si Eunice, inumpisahan niya, bata pa lang si Timothy. Then the ministers of discipleship. Katulad sinabi ko, mahirap ang discipleship kasi ang mag-handle ng discipleship sa the ministers of discipleship, teaching them. Sino kausap ni Jesus Christ? Ang kausap niya sa verse 11, verse 17 or 16, the 11 disciples. Wala na si Judas. Ibig sabihin si Judas, hindi siya pwedeng mag-disciple pagkat mali yung pananampalataya niya. He betrayed the Lord Jesus Christ at patay na rin siya. Okay? Kaya, kaya hindi sila pwedeng, mag, hindi, niya, hindi niya pwedeng i-apply yung discipleship kung buhay siya kasi lumayo siya sa Panginoon. Eh. Ang sinabihan niya dito yung 11 disciples na trained after 3 years. Na-train na yung mga disciples, pero mga nagkakamali pa rin yan, ha? Ah, mga tao pa rin yan. Eh. Ito yung mga tao nang hinuli si Jesus Christ, eh, iniwan nila si Jesus. Ang sumunod lang, sino? Si John. Pero ito pa rin yung kausap niya, teaching them. Kayong labing isa na, na train ko within three years, kayo ang magpatuloy ng gawain ito. Huwag mo ibibigay isang gawain na hindi niya alam. Ewan ko kung ibibigay ng doktor, kunwari, may, meron siyang dapat operahan, eh nagkatao may schedule siya, tawagin niya yung janitor, ikaw na lang magpatuloy ng operation. Tama ba yon? Hindi, delikado yun. Mamamatay yung tao. Wala siyang alam dun eh. Pero minsan ganang ginagawa ng mga churches. Okay, wala na akong time, ikaw na mag-disciple. Pero yung nilagay niya doon para mag-disciple, hindi rin trained sa discipleship. Eh, hindi tatagal yon. Kasi may kaibigan ako, nag-usap kami, alam mo kapatid, iba pa rin yung discipleship eh. Naiwasan yung gulo, natutunan silang magpasakop, napapractice yung humility, unity, unity inside the church. Even purity inside the church. Iba pa rin yung discipleship. Eh. Sinubukan niya. Eh, hindi siya nagpa-train. <laughs> Sinubukan niya. Kinuha niya yung mga leaders niya. After one week, okay. Second Sunday, okay. Then nung kinamusta ko siya, after a month, kamusta yung discipleship ninyo? Sumuko, naubos. Kaya hingin na lang namin. Bakit? Kasi hindi rin train yung pastor na mag nag-handle ng discipleship. Hindi niya alam ibig sabihin ng commitment. Hindi niya alam ibig sabihin ng remain, continue. Kaya mababaw. Wala. Wala nangyari. Wala nangyari. Teaching. Sa teaching, walang pinipiling curriculum o anumang mga lesson. Lahat yan ay magaganda. Minsan inoopera na ako ng about discipleship. Okay yan, pero meron akong naano sa, sa church na namin eh Walang problema doon, hindi ko kina-question yung D, di ba? Sinasabi D12, E12. Delikado lang yung G12 ba? Alam yung G12? Ha? Alam yung G12? Delikado. Prosperity Gospel. Dumadami sila, dumadami yung mali. At yung, yung leader nila sabi, hindi ka pwede mag-share sa yung parents, sa yung kapwa pag hindi ka mayaman. Paano mo sila maaakit sa church? Eh, makita kang mahirap ka. Paano masasabi na mahal kayo ni Jesus pero yung sarili mo naman ay mahirap? Kaya dapat yumaman ka muna. Ganyan ka lang gospel. Kaya delikado rin yung ganang discipleship. Tawag nila doon ay G12. Ayun po ay kulto. Pero maaari yung D12, okay naman. Nagamit. Walang problema doon. Kahit sa amin, meron din man akong... Mahirap lang yung church namin. Hindi namin kayang bumili ng mga materials. Ah... Uh, ang ginawa ko na lang, pinumpile ko na lang yung mga messages noon. May PowerPoint naman, naipon naman. Inarrange ko na lang siya. Tinawag ko siya my spiritual journey. 1, 2, 3. 5, 4, 5. Pataas na pataas. Hindi namin kayang bumili. Kaya, okay, paserox natin. Ayun. Ako'y natutuwa pagkat ituro mo sa kanila, ituturo din lang sa iba. Alam niyo ba na isa sa mga policies namin sa church, hindi ka pwede maging deacon pag hindi ka dumaan ng discipleship? Kailangan naka-journey to ka na. Pero kung hindi ka pa na-disciple, tapos kaya hindi namin, kahit na gusto ka ng mga members, pero hindi ka nagpapa-under ko ng discipleship, sorry na lang. Kailangan magpa-under ko ng, pa-under ko, under ko ka ng discipleship. Ganyan din yung mga officers. Ganyan din yung choir. Takanta ka sa church, ayaw mo naman magpa-disciple. Pa-disciple ka. Gusto mo maging song leader? Pa-disciple ka. At salamat sa Panginoon. Lahat naman, halos lahat sila nagpa-undergo ng discipleship. Blessing yun sa isang pastor. Maiwasan mo yung stress. Maiwasan mo yung sakit sa ulo. Okay? Hindi ka gaano tatanda ng gusto. Yan yung blessing. Baka gumanda pa yung BP mo. Teaching, importante yon. Mapalad ang church na ito. Pagkat marami kayong pastors na magaling magturo. Stay in this church. Kung ako lang hindi naging pastor, sigurado narito pa rin ako sa Manila Baptist Church. Nag-usap kami ni pastor eh. Sabi ko, pastor, after ng internship ko, mag, mag, uh, magbabayad hutang lang ako sa Manila Baba for one year mag-work mag, mag, mag muna ako sa Manila Bob. Awa ko yung juniors eh. Sila RJ, lalaki na nga eh. Mas malaki na sa akin. Sila Caris. Sabi ko, after na ito, yung calling ko magpastor. Uh, ewan ko, naalala pa na yung pastor ko dyan. Uh, yun ang sinare ko. Then, up 1995, may tumawag sa akin sa South Baptist Church. Mahirap. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Pero salamat, may mga tao na nagtyaga sa akin para disciple ako. May mga na-encourage sa akin. Marami, marami. Dito sa church, si Pastor Kiko, yung isa sa mga minomodel ko eh. Nako, yung suot ko kasi Jeffrox eh. Talagang Jeffrox, tayo yung buho ko. Rod Stewart, nung panahon na yon. Nahiya ako sa Manila Pop. Kasi tingin ko sa Manila banal. Hirapan ako, nako, nahirap, nahirap tumabi sa mga young people. Jeffrox ako eh. Pero nakita ko si Pastor, ano kaya uniform dito sa Manila Baptist Church? Nakita ko si Pete Wong, ganyan yung buhok, naka, nakabarong siyang puti, nakaitim na pantalon, balat. Kinausap ko nanay ko, bili ko ng ganito, ah, ganito, ganito, para may pangsimba ako. Ayun ang isa sa mga gawa ng discipleship eh. Isang disciple, kailangan example ka eh. Sa pananalita, kahit sa pananamit, sa iyong mga kilos, minamasdan ka ng disciple Paul mo eh. at ang model ng discipleship natin no other than the Lord Jesus Christ. Okay? Ministers. Then the members, teaching them. Sino yung them yan? Ito yung mga naligtas, nabaptize, teaching them. Huwag kang ihinto. Nung naging, nagtestimonyo ko dati dito, okay, sino yung Gustong tanggapin to? Abstain, oppose, di ba? Meron ba yan? Okay, pagkatapos na yun, sino gusto mag-pray kay Brother Bonjo? Tatas ang kamay. Maganda po yun. Pero sana isama niyo rin, oh. Sino gusto mag-train kay, Pastor, kay Brother Bonjon? Sino gusto mag-disciple sa kanya? Teaching them. Tututukan mo yung tao na yon para hindi siya maligaw. Maraming mandaraya ngayon. At ang manner ng discipleship, observe, to observe, to obey, to respect, to submit. Yan yung manner ng discipleship. Ito yung kinabuuan, ito yung summary ng buhay ng isang Krisyano. Masunurin yan. Magpapasakop yan sa leaders. Magpapasakop yan sa church. Hindi yan mag-oppose. Maliban na lang kung mali na yung katuruan. Pero hanggang tama yung katuruan ng church, he will submit. To observe. Dapat matandaan ng mga members yon. Narito tayo to obey, to submit, to follow sa teaching na tinuturo sa atin ng Panginoon through our leaders. Pero kung yung ati- attitude ay hindi maganda, delikado po yun. Sa, share ko na rin yung, ano, yung sa spiritual journey kasi sa one namin, sinamarize ko na lang naman yung May salvation, bigyan mo siya ng assurance, tapos yung spiritual food niya, spiritual bread niya, worship, importante yung spiritual family niya, kailangan niya sa church, as yung church covenant. Sa discipleship to naman, Book of Philippians, kasi yung model natin si Jesus Christ eh. Doon binabanggit lagi si Jesus Christ eh, the pattern of our life. Eh. Tapos matutunan niya yung humility dapat matutunan yung humility. Let this mind be new which was also in Christ Jesus. Para ma-obtain natin yung unity, kailangan merong humility and purity. Kaya, ilang ginagawa ko lang? Tingnan niyo po yung next na dito, yung na, na, the manner. Importante yung dinidisciple mo, lumalago siya, yung kanyang panampalataya, yung kanyang kalaman, pagkat sa mundong ito, mandaraya yung tao eh. Discernment, importante matutunan ng disciple. Disciple. Sabi diyan, the discernment na tayo. Yan. It's not knowing the difference between right and wrong. It is knowing the difference between right and almost right. Ngayon, hindi alam eh. Hanggang ngayon, maraming naniniwala sa leader ng Hillsong eh. Na kung saan yung kanyang preaching, hindi na rin tama eh. Almost right eh. Kay Joel Austin, almost right. Yung binagit ko kanina, Joseph Springs, almost right. Pero pag sa discipleship, natuturuan mo siya yung tama, at kuno talaga yung tama, pag napakinggan yung mga taong ito, maaawa siya, hindi siya bibili. Equip your people. Yan ang importante sa discipleship. Pag napakinggan yung taong ito, maaawa siya. Hindi siya bibilib doon. Hindi niya ilalike yan sa Facebook. Diba? Iba, marami, alam niyo may mga members sa churches, sa church ngayon eh. Pati kay Joyce Mayer, naniniwala pa rin eh. Alam niyo mga taong ito, sila naniniwala sa sila yung Diyos. Hindi na sila nagkakasala. Kaya kung hindi alam to ng mga members natin, delikado, teaching them. Bigyan mo sila ng schedule. Bigyan mo sila ng day. At pag nag-commit kayo sa day na yon, fix na yon. Minsan absent kayo, minsan i-announce mo, okay, wala muna. Katulad ngayon, dapat meron kami discipleship ngayon ng hapon ng mga deacons. Pero hindi ko pwede matanggihan ng Manila Baptist Church. Mahal ko po ito. Okay? Kaya narito po ako ngayon. Sabi ko, sa third Sunday na lang tayo mag issue Bakit ko kailangan sila turuan? Discernment. Yan ang problema ngayon ng mga churches ngayon. Nawawala yung lack of discernment. Sabi ni Church Spurgeon, is not knowing the difference between right and wrong. It is knowing the difference between right and almost right. Nakuha niyo ba mga kapatid? Iyon eh, yung target natin sa ating disciple, lalago siya at malalaman niya yung kung ano talaga yung tama. Hindi yung almost right. Delikado yun. Eh. Hindi lahat ng Christian group ay pare-pareho. Hindi lahat ng Baptist pare-pareho. Okay? Hindi lahat ng Baptist pare-pareho. May namita akong Baptist, iba, iba rin yung iba rin yung kaisipan niya. Oo. Then, ang next natin, ang tanong, ano ba yung ituturo ko sa disciple ko? Maliban na gumawa ka o bumili ka, okay lang yan. Ang importante yung commitment. Ano ba? Sabi, the message of disciple, all that I have commanded you. At least meron na tayong idea, no? Ano ituturo ko sa disciple ko? Lahat ng inutos o tinuro ni Jesus. Madali ba yon? Mahirap yon. Pag-aralan nyo na lang yung Matthew, Mark, Luke, and John. Basahin nyo, isama rin nyo yung mga katuruan dyan, lalo yung Matthew chapter 5, 6, 7. Maraming topic yan eh. Yung palang ibibigay mo sa disciple mo, holistic discipleship. Dapat alam niya ibig sabihin ng family. Alam niya ibig sabihin ng una, salvation, sanctification, God, about Jesus, about money, about giving, about singing, About praying. Maraming topic. topic. At tungkulin niya ng discipler na ituro niya. At sabi ni Jesus, All that I have commanded you. Yan ang isang dahilan, bahira mag-resign sa church. Kasi hindi ko pa natuturo lahat. Magre-resign ako kung naituro ko na lahat. Pero malabo yon. Baka sa rapture na, hindi ko pa rin tapos yung, yung tinuturo ni Jesus sa mga members. Pero kahit paano, yun ang motivation mo to stay kaya delikado yung mga pastors na one year, two years, malabo yung discipleship sa kanila. Malabo yun. Subukan niyo sa family. Iwan ng tatay yung kanyang family after a year. <laughs> ano mangyayari sa mga anak? Sa kanyang asawa? Salamat kayo, narito pa rin si Pastor Fidel. Amen. Para samahan kayo. Andiyan pa rin si Pastor Joel, oh. in-encourage ka namin. Pastor, ang hawak ka na ng church. Hindi, mahal niya pa rin ang Manila Bow. At tawag niyang education. Di ba? Si Andrea, nandiyan pa, oh. Uh, hanggang mag-rapture. Nag-rapture niya, hindi dito pa rin. Ay, <laughs> ah, hindi naman, hindi naman kapatid. Again, sa sobrang pagmamahal niya sa MBC. All that I have commanded you. Mabigat na mabigat ang discipleship. Pero plan A lang ang Panginoon. Hindi natin pwedeng baguhin. Sabi niya, all. Hanapin mo yung salitang all na mga katuruan niya. Yun ang ituro mo. Huwag mo nang dagdagan, huwag mo nang bawasan, huwag mo nang baguhin. Love one another. Eh, gawin natin. Love one another. Love the Lord thy God. Gawin natin. Yun ang utos niya eh. Yun ang katuruan niya eh. Obey your parents in the Lord. Gawin natin. Love your wife. Submit to your husband. Gawin natin. Yun ang katuruan ng Bible eh. Marami po. About money, marami. Sabi sa 2 Timothy, all scripture is given by inspiration of God. It is profitable for teaching. Sa iba, doctrine. Pero profitable for teaching. Sapat na yung Biblia. Huwag mo nang hanapin yung mensahe ni Eli Seriano. <laughs> Huwag mo na ituro yung kay Kibuloy. Sapat ng Biblia. Hindi mo matatapos yan. Nag-rapture na, hindi pa rin tapos yung lecture mo o lesson mo o tinuturo ng, tinuro ng Panginoon para ituro natin. The motivator, ito yung gusto ko dito eh. Dalawa na lang po. Haba, no? 1% pa lang yan, ha? Pero pagkatapos na ito, yung 99% sa inyo na sa application. The motivator, ito na gusto ko dito, I am with you always. Masarap ang discipleship kasi kasama mo ang Panginoon. Sa lahat ng gawain na binigay ng Panginoon, ang sinamahan niya ang discipleship. Okay? Ang discipleship. Iyan ang pangako ng Diyos sa mga nagdi-disciple. I am with you always. Sa magandang motiv- ma- motivate tayo, no? Alam sa itang I am, madalas ginagamit ni Jesus ko, I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. I am the door. I am the good shepherd. Ano ba? I am the bread of life. I am the light of the world. I am the resurrection and life. Yung salitang I am dyan, napatunayan yan ni Moses sa Old Testament. Anong pangalan ang ibibigay ko kay Pero? I am that I am. Yan din yung I am na ginamit ni Jesus Christ sa New Testament. Kaya nung sa Old Testament, naroon na sinamahan niya si Moses. Naroon na siya kay Abraham before Abraham was I am. Kaya ito rin yung I am na kasama natin si Jesus Christ. Di ba magandang motivation yon Yung ating motivator mismo si Jesus Christ. At ang promise niya nga sa mga disciples eh, When the Holy Spirit come unto you, di ba? you shall be my witnesses. At pag dumating yung Holy Spirit, kasama pa natin yung Holy Spirit, hindi lang si Jesus, pati yung Holy Spirit. I am with you always. Kaya huwag ka matakot. Ibigay mo yung buhay mo sa discipleship. Kung ang communist, binibigay nila yung buhay nila sa katuruan ng communist hanggang kamatayan. Sa Revelation nga, sabi, faithful unto death. Eh bakit hindi, bakit hindi maibigay ng mga Krisyano? Di ba? Di ba? Kung ano yung pangako mo sa misis mo, till death do us part, naway masabi rin natin sa Panginoon pagdating sa discipleship, till death do us part. Kaya hanap ka ng i-disciple mo, tutukan mo, gastusan mo, at pag yan ay lumaki sa kanyang spiritual life, ikaw mismo matutuwa. Meron kang na-disciple. Bago mag-rapture, meron kang nadala sa Panginoon, na-disciple mo. At magpapatuloy sa tinuro mo sa Kanya. Ay, ayan po yung next the measurement of discipleship to the end of the age. Maari yan sa rapture, maari sa second coming. Pero, iano natin. Kung pinag-aralan ko to, salamat Panginoon. <laughs> Binibigyan nyo ng chance yung mga churches mag-disciple. To the end of the age. Merong, binigyan tayo ng time. Binibigyan tayo ng chance. Kung hindi natin ginagawa, Bigyan kita ng chance. Mag-disciple ka. At ang measurement niyan to the end of the age. Hanggang di pa nagra-rapture, mag-disciple ka. Kasi pag nag-rapture na, tapos na. Ang rapture po, anytime. Kaya pag wala ka pang dinidisciple, o hindi ka pa nagpapadisciple, yung binigay sa yung time ng Panginoon, pag nag-rapture, wala na. Judgment day na. Di ba? hindi ko na isasama yung second coming. Another, ano yun eh, explain, interpretation din second coming. And mali ba lang kung meron dito papasok ng tribulation. <laughs> I hope na hindi tayo papasok ng tribulation. Kaya magandang encouragement yan. Dapat gawin natin kasi yung rapture any, anytime yun eh. Kaya kung ano, man, kung ano yung job ninyo, hindi naman tinatanggal ng Panginoon yung mga job natin. Kung doctor ka, nurse, call center, janitor, ano man, isa lang naman ang utos ng Panginoon sa atin eh. Make disciple. Sabi nga sa nabasa ko, be one, make one. Be one, make one. At purihin ng Panginoon, pagkat may mga tumas sa, sa taas dito, nagdi-disciple sila at nagpapa-disciple. Dito rin po, nagdi-disciple sila at nagpapa-disciple. Hanggang kailan yan? Hanggang sa rapture. Hindi lang 3 months ha, hindi lang 1 year ha. Tutukan mo ng tutukan yung dinidisciple mo hanggang mag-mature siya. Hanggang makita mo yung mukha ni Jesus sa buhay niya. Hanggang makita mo yung buhay ni Jesus sa buhay niya. At sasabihin mo, Praise the Lord. Naway, pasensya na po kayo at mahaba ng konti. Yan po yung overview, yan po yung master plan na binigay ko sa inyo. Naway makatulong po sa inyo yan para sa discipleship na ginagawa po ninyo, may idea po kayo. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos. Ito yung puso ninyo, Panginoon, sa mga churches to make disciples of all nations. Kung saan po ninyo kami pinagkatiwala, na saan, po na, saan kaming church, gawin po namin ang aming tungkulin. Isa yung puso namin, Panginoon, to obey your command. In our mission to make disciples. Salamat sa church, salamat sa Manila Baptist Church. Salamat Panginoon, ang discipleship dito ay nagpapatuloy dahil patuloy niyo pong palakasin, tulungan ang mga disciples na maging good example at yung mga nagpapadisciple, magpatuloy po sila pagkat malaki ang nagagawa ng discipleship. At balang araw, sila rin po yung maging discipler. Salamat meron kaming master. Kayo Panginoon yung aming master of discipleship. Kayo ang aming model, ang aming motivator. Kaya o Diyos, inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang kalwalatian. Ito ang dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pastor, salamat.